kuko kuva nkiri muto nta mata nigeze kuko nta nka twigeze dutunga reka ntayo ntayo nkunda mm. mugabo nakuzaniye ngo uyanywe nk'umuti mm. erega nakubonye ndagira ubwoba shiri byagenze gutereye hmm? hewe mm. ni ukuri ujya muntu wandungitse ko ni ukuri sinzi ubwo azokirirwa mu ijoro basha ubwo azokirirwa rwose si rubi kuko afasha abatari bakeshe oya nasumye ibyo nsigira mama kugira ngo bazoro nk'icyo bazompembutse igihe nzoba njyamye mu nzu sha uri n'amayeri n'ukuri mhm. hanyuma iyo upfa naho birumvikana baca baronka icyo bagandarira ko ariko urabakunda cyane gushyira n'aho basigira ibyo bazosigara barajya utakiriho mugabe icyateye amakinga mama mhm. ni uko yabonye iminsi y'ubuye kandi naho ntayisuma bafise n'ibihinda aho mu ibarabara mm. ntabize amashuri ufise na makenya ntabwo yica ku marira mbeshiri urazi ko nasanze b'abahungu bandandaritse ibiyoba baranyibye iyi nzara ya mu bwitsi emwe nizohera kubera amatongo yazi aho bwariye kuko busuma muhiye iwabo mm-hmm. none borara ubusa kandi bafite amafaranga mu mufuko ingorane none gashashe wumva jewe n'abandi tugiye kubaho gute bujye naho nahora nunguka duke twaramfasha cyane we ntugire ubwoba mm. none agatahubwira ngo kari kanini rwose akunda kaguha erega na jewe se shaka gutanguza byinshi mm. ibiro bitanu gusa birakwiye emwe eh, ayo ni make ugenda uyatwaye mm. hanyuma Mm. sinzi ko kwa muzakunda iminsi yose tugasangira kuko mbona ubikeneye uriya mm-hmm. shiri ntabyo ntushobora kuko nta tuguvu ndaronka mm. naho naza sije nabonye ndashitse ntacyo nzoja ndaguhaye ufungura ahetse mm. mbarira kuko ukuri nshaka gusubira kubona wabyibushe reka kondesha umugore niba utu mugore ubujumbu nabwo no gutonoreka ntibutonoreka Zuwe. Sa ni ukuri kwimana iyi nama itari ikenewe eh, mm. none si cyo gituma twayisabye gusa sinumva igituma mudiri yatinya kuyisaba hamwe tube mutu mm. nanjye sinzi mm. ngira yatinya ko tumucakira kuri za mbaraje zitari zikomeye yagira komanda sha zijya mbaraje n'ukuri yaraduciye rwose nuba amakenga ntarahera yohera gute kandi nari hmm. namubonye yaje mudiri utagize ndabafashe basha muri ko muramvuga eh. wikanze ikiga mudiri ntizuwe nayo ariko arakuvuga si jewe hmm. jewe mudiri namuvuga ngo bigende gute uramvuga gusa uko bizogenda uzobimenye niho tukubona neza oke eh? reka ndayinangara rero ko karimwe mu yimpaye gusa nashaka tuyigire twicaye ku nyene sawa iyi nama rero twiga ikintu kimwe ibindi byaba bihari tuzobifatira uwundi mwanya nk'uko mwabisabye twiga ikibazo cya kake yego basha icyo n'ukuri kiraturajishinga mm. mbere cyane aduca inkokora tuciyumviriyeko umwe wese rero afite akanya ko kugira icyo amuvuzego mhm. hanyuma turabe ko ibizoba bivuzwa ari byo mhm. hanyuma turabe uko tubikosora eh? ego mudiri sabwe vuga jewe katia mm. ndamwagiriza cyane kuturya imitsi mhm. mu kutitaba ibikorwa bya ineza kope mm. kandi amategeko avuga ko hanyuma asubizwe umutayi wiwe yego mhm. nibyo ndabona mwese muciye mubona ibikenewe kati murazi ko afite ibisibo byinshi mukamenya ko no ku mushahara uheruka ko twari twamukasa amahera y'ibisibo ahubwo iyo ngingo nije mu ngira ubunyene ah. Mm. yego nimba muyemeje mwese mukirize mm. amaboko dufatiye kuri iki gice cya mirongo ine na gatanu cy'igikino agashi cya kane mweje gutega amatwi population media center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumva ko tieri na fani bariko baravugana bafungura tukumva ko mu byo bariko barafungura bigizwe ahanini n'ibijumbu gusa ibyo bikaba kandi fani aheruka kwibaruka babyeyi mutwumviriza kugaburira umubyeyi aheruka kwibaruka indiya imwe gusa bisa no kumuhohotera eka no gufata nabi uwo yonsa kuko bigoye kugira ngo aronke amaberebere afungura kuri aho mbe none ko ubuzima bwa tiyeri busa n'ubugiye kugorana kubera ko agakinga kahora kabinjiriza kagize isanganya fani nyine azokoroherwa konsa mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bandanye mukurikira igikino agashi ca kane abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mwakwandikira population media center agasanduku ka posita mirongo irindwi na rimwe mirongo umunani bujumbura cyangwa kuri email